Ohne mich wäre deutscher Rap schon längst verloren. Ja. Ohne mich wäre deutscher Rap nie neu geboren. Ja. Nein, ohne mich niemals niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Ohne mich niemals, ohne mich niemals. Ohne mich niemals, niemals, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Komm, dreh ich mich um, wollen sie biten. Dabei guck ich von oben wie Michael. Alles, was ich gesagt hab, ist wirklich passiert. Die Wahrheit steht in jeder Zeile. Ich hab's vorausgesagt, ja. Ihr wart live dabei, ja. Vom Deal mit 1000 Gaunern, ja. Bis zum Deal mit Nike, ja. Kauf nur noch Designer ja. Ja, mein Team stay high, ja. Keiner ist so viele Singles am Rocken. Keiner liefert so einen Output, ja. Ja, wir sind Tag und Nacht nur noch am Shoppen. Ja, Digga, ja, bin in Kaufsucht. Das Leben war nicht immer nice, meine Brüder im Klassiker warten auf Aufschluss. Wenn die Cops uns ficken wollen, zu viele Fragen stellen, glaub mir, dann sind wir auf Taubsturm. Ich fühle mich alleine viel sicherer. Ja, ich verzichte auf Teamwork. Ich habe so vieles gesehen, mein Leben, mein Film, als wäre ich Spielberg. Ja. Ohne mich wäre deutscher Rap schon längst verloren. Ihr wisst Bescheid. ohne mich wie der deutsche Rap nie neu geboren, ja. Yeah. Nein, ohne mich niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, ohne mich niemals, ohne mich niemals, ohne mich niemals, niemals, nein, nein, nein, nein, nein. Mal war ich down, jeden Tag nur pleite. Heute bin ich down mit den Models und den Reichen. Kann euch nicht vertrauen, denn ihr könnt nicht, ja, ich weiß es, ja, ihr wolltet mich beklauen. Steckt jetzt tief in der Scheiße, ja nur du auf meinem wie ne Bazooka, du Taschenmesser Böse Studio, Dicker, fick dein Setup Ja, ich geb mir nur noch Balenciaga Sweater Alexander Wayne, für die ganze Gang mach du Faxen, dann lass ich dein Auto sprengen Was für Fam, seid mir eigentlich fremd Doch die tun so, als würden sie mich lange kennen Eine Million, eine scheune ich auf Drei Millionen, eine scheune ich auf Zehn Millionen, vielleicht denk ich nach, nein, nein Ich höre nicht auf, Erfolg spricht für sicher. Sie wollen jetzt an meinen Tischer, Denn ich hab, was sie wollen, ja Fame, Geld und Erfolg, ja Wegen Rap arbeiten, geb ich Kohle auf Private nennt man dicker Soho-Host Fühle keine neuer Songs, ja Fühle mich wohl in Welt neuer Ja, ihr bleibt auf einer Stelle so, als würdet ihr jeden Tag nur sein springen Ihr werdet es niemals so weit bringen Nein, ohne mich niemals Nein, ohne mich niemals Nein, ohne mich niemals Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals Niemals ja. Damals war ich down Jeden Tag nur Plätter Heute bin ich down mit den Models und den Reichen. Kann euch nicht vertrauen, denn ihr gönnt nicht, ja, ich weiß es ja. Ihr wolltet mich beklauen, steckt jetzt tief in der Scheiße, ja. ja, ja, ja, ja. Du bist everybody.